O kəslər ki, qeybə inanır, namaz qılır və onlara verdiyimiz ruzidən sərf edirlər. O kəslər ki, sənə göndərilənə və səndən əvvəl göndərilənlərə iman gətirir və axirətə də şəksiz inanırlar. Məhz onlar öz Rəbbi tərəfindən doğru yoldadılar. Nicat tapanlar da onlardır. İnnellezîne keferû sevâun aleyhim e أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون حقيقة Kafirləri əzabla qorxutsan da, qorxutmasan da, onlar üçün birdir. İman gətirməzlər. Allah onların ürəyinə və qulağına möhür vurmuşdu. Gözlərində də pərdə vardı. Onları böyük bir əzab gözləyir. İnsanlar içərisində elələri də var ki, iman gətirmədikləri halda biz Allaha və qiyamət gününə iman gətirdik deyirlər. Onlar elə güman edirlər ki, Allahı və möminləri aldadırlar. Bilmirlər ki, əslində ancaq özlərini aldadırlar. Fi qulubihim maradun fəzədəhumullahu marada və ləhum azabun əlimun bimə kənu yəkzibun. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون Onların ürəyində mərəz var. Allah onların mərəzini daha da artırar. Yalan dedikləri üçün onlar şiddətli bir əzaba düçar olacaqlar. Onlara yer üzündə fəsad törətməyin dedikdə, bizim işimiz ancaq yaxşılıq etməkdir deyə cavab verirlər. Bilin ki, onlar fəsad törədəndilər, lakin dərk etmirlər. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا قالوا معكم إنما نحن مستهزئون Onlara başqaları iman gətirdikləri kimi siz də iman gətirin deyildiyi zaman biz də səfihlər kimi iman gətirək deyə cavab verirlər. Agah olun ki, səfeh onların özləridir. Lakin bilmirlər. Onlar möminlərlə qarşılaşdıqları zaman biz də iman gətirdik deyirlər. Halbuki öz şeytanları ilə təkbətək qalanda, biz də sizinləyik, biz ancaq isteza edirik deyirlər. Allahu yestehzi'u bihim ve yemudduhum fi tuğyanihim ya'mehun. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاء أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون Allah da onlara istehza edər və onlara o qədər möhlət verər ki, öz zəlalətləri içində şaşqın qalarlar.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 Buna görə də dönməzdilər. Yaxud qaranlıqlarda göy gürültüsü və şimşəklə səmadan şiddətlə yağan yağışa düşmüş kimsələrə bənzərlər ki, ildırımın səsindən ölmək qorxusu ilə barmaqlarını qulaqlarına tıxıyarlar. Halbuki Allah kafirləri ehtiva edəndir. İldırımın çaxması az qalır ki, onların gözlərinin işığını alsın. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ۖ Onlara işıq verdiyi zaman yeriyirlər. Üzərlərinə qaranlıq çökdükdə isə dayanıb dururlar. Əgər Allah istəsəydi, onların qulaqlarını və gözlərini əllərindən alardı. Həqiqətən, Allah hər şeyə qadirdir. Ey insanlar! Sizi və sizdən əvvəlkiləri yaratmış Rəbbinizə ibadət edin ki, müttəqi olasınız. O Allah ki, sizin üçün yer üzünü döşədi, göyü isə tavan yaratdı, göydən yağmur endirdi və onun vasitəsilə sizin üçün müxtəlif meyvələrdən ruzilər yetişdirdi. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة İndi siz də Allaha bilə-bilə şəriklər qoşmayın. Əgər bəndəmizə nazil etdiyimizə şəkkiniz varsa, siz də ona bənzər bir surə gətirin. Və əgər doğru deyirsinizsə, onda Allahdan savayı şahidlərinizi çağırın. Madam ki, belə bir işi bacarmırsınız, heç bacara da bilməzsiniz. O halda kafirlər üçün hazırlanmış, yanacağı insanlardan və kibrit daşlarından ibarət olan oddan həzər edin.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 Onlar üçün altından çaylar axan cənnətlər vardır. Meyvələrindən bir ruzi yedikləri zaman, bu bizim əvvəlcə yediyimiz ruzidir, deyəcəklər. Əslində isə bu onlara bənzər olaraq verilmişdi. Onlardan ötürü orada pak zövcələr də var. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Əlbəttə, Allah ağcaqanadı və ya ondan daha böyüyünü misal gətirməkdən çəkinməz. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسد فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ İman gətirənlər bunun öz Rəbbi tərəfindən bir həqiqət olduğunu bilirlər. Kafirlər isə Allah bu məsəllə nə demək istəyir deyirlər. Allah bununla bir çoxlarını zəlalətə salır, bir çoxlarını isə doğru yola yönəldir. Allah yalnız fasiqləri zəlalətə düçar edir. O kəslər ki, Allahla əhd bağladıqdan sonra onu pozur, Allahın birləşdirilməsini buyurduğu şeyləri parçalayır və yer üzündə fitnə-fəsad törədirlər. Məhz belələri ziyana uğrayanlardır. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم Allah'ı necə inkar edirsiniz ki, siz ölüydiniz, O sizi diriltdi, O sizi yenə öldürəcək. sonra yenə də dirildəcək və daha sonra siz ona tərəf qaytarılacaqsınız. Yer üzündə nə varsa, hamısını sizin üçün yaradan, sonra səmaya üz tutaraq onu yeddi qat göy halında düzəldib nizama salan O'dur. O, hər şeyi biləndir. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا Sənin Rəbbin mələklərə mən yer üzündə bir xəlifə yaradacam dedikdə, biz sənə şükür etdiyimiz, şəninə təriflər dediyimiz və səni müqəddəs tutduğumuz halda, sən orada fəsad törədəcək və qan tökəcək bir kəsmi yaratmaq istəyirsən söylədilər. Mən bildiyim şeyi siz bilmirsiz buyurdu. Adəmə bütün şeylərin adlarını öyrətdi. Sonra onları mələklərə göstərərək, doğrusunuzsa, bunların adlarını mənə bildirin dedi. Onlar, sən paksan, müqəddəssən, sənin bizə öyrətdiklərindən başqa biz heç bir şey bilmirik. İnnəkə əntəl alimul hakim. Qalə ya Ədəm ənbi'hum بأسمائهم فلما لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين Bilən sən, hikmət sahibi sənsən, dedilər. O, ey Adəm, bunların adlarını onlara bildir, dedi. Onlara bunların adlarını xəbər verdikdə, mən sizə göylərin və yerin gözə görünməyən sirlərini və sizin gizlində aşkarda nə etdiyinizi bilirəm, söyləmədimmi buyurdu. Biz mələklərə Adəmə səcdə edin dedikdə, iblisdən başqa hamısı səcdə etdi. O lovğalanaraq imtina etdi və kafirlərdən oldu. وَقُلْنَا يَا ربك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين Biz dedik, ey Adəm, sən zövcənlə cənnətdə qal və hər ikiniz oradakı meyvələrdən istədiyiniz kimi bol-bol yeyin. Yalnız bu ağaca yaxın gəlməyin, yoxsa özünüzə zülm edənlərdən olarsınız. Şeytan onları azdırıb olduqları yerdən uzaqlaşdırdı. Biz də bir-birinizə düşmən kəsilərək enin, yerdə sizin üçün müəyyən vaxta qədər sığınacaq və yaşayış vasitələri var dedik. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون آدم Rəbbindən kəlmələr öyrənərək tövbə etdi. Doğrudan da o tövbələri qəbul edəndir, mərhəmətlidir. Biz dedik, hamınız burdan enin. Mənim tərəfimdən sizə bir hidayət gəldiyi zaman, mənim hidayətimə tabi olanlara heç bir qorxu yoxdur və onlar qəmgin olmazlar. Kafir olaraq ayələrimizi təksib edənlər isə cəhənnəmlikdilər. Onlar orada əbədi qalacaqlar.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 Ey İsrail övladı! sizə bəxş etdiyim nemətimi və sizi bütün aləmlərdən üstün tutduğumu yadınıza salın. Qorxun o gündən ki, heç kəs heç kəsin karına gələ bilməsin, heç kəsdən şəfayət qəbul olunmasın, heç kəsdən fidyə alınmasın və onlara heç bir kömək göstərilə bilməsin. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ Firon əhli sizə ən ağır işgəncələr verdikləri, oğlan uşaqlarınızı boğazlayıb, qadınlarınızı sağ buraxdıqları zaman biz sizi onların əlindən xilas etdik.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 Biz Musaya kitab və furqan verdik ki, Bəlkə siz doğru yola yönələsiniz. O vaxtı da xatırlayın ki, Musa öz qövmünə, ey qövmüm, siz buzova sitayiş etməklə həqiqətən özünüzə zülm etdiniz. Buna görə də yaradanınıza tərəf üz tutaraq tövbə edin, özünüzü öldürün. Zəlikum xayrun lakum inda bari'ikum fətəbə aleykum. إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون Belə etməyiniz Yaradanınızın yanında sizin üçün xeyirlidir demişdi və Allah da tövbənizi qəbul etmişdi. Əlbəttə, o tövbələri qəbul edəndir, bağışlayandır. Siz, ya Musa, Allahı aşkar surətdə görməyincə heç vaxt sənə inanmayacağıq dediyiniz zaman gözünüz görə-görə sizi ildırım vurmuşdu. Bəlkə şükür edəsiz deyə biz sizi ölümünüzdən sonra yenidən diriltdik. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم ۖ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ Üstünüzə buludla kölgə saldıq və ruzi olaraq verdiyimiz halal şeylərdən yeyin deyərək sizə qüdrət halvası və bildirçin göndərdik. Onlar isə bizə deyil, ancaq özlərinə zülüm etmiş oldular. Xatırlayın ki, sizə bu kəndə girin, bəyəndiyiniz yerdə istədiyiniz şeyləri rahatlıqla yeyin və buranın qapısından səcdə edən halda hiddə söyləyərək daxil olun. Biz də günahlarınızı bağışlarıq. Biz yaxşı əməl edənlərin savabını artıracağıq demişdik. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ Zülüm edənlər onlara deyilən sözü başqası ilə dəyişdirdilər. Biz də o zalimlara etdikləri haqsızlığa görə göydən şiddətli əzab göndərdik. Yadınıza salın ki, Musa öz qövmü üçün su istədikdə, biz ona əsanı daşa vur dedik. Ondan 12 çeşmə fışqırdı. Hər kəs öz çeşməsini tanıdı. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وفتائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير Allahın verdiyi ruzidən yeyin için, fəqət yer üzündə öz həddinizi aşaraq hesab törətməyin. Xatırlayın ki, siz, ya Musa, biz eyni təama heç vaxt dözməyəcəyik. Rəbbinə dua et ki, bizim üçün torpağın bitirdiyi şeylərdən, tərəvəzindən, sarımsağından, mərciməyindən və soğanından yetirsin dediniz. Siz xeyirli olan şeyləri bu cür alçaq şeylərlə dəyişdirmək istəyirsiniz? İhbitu Misran fəinnə ləkum mə səəltum وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون Şəhərlərdən birinə gedin, istədiyinizi orada taparsınız demişdi. Onlara zəlillik, miskinlik damğası vuruldu. və Allahın qəzəbinə düçar oldular. Bu, onların Allahın ayələrini inkar etdiklərinə və Peyğəmbərləri haqsız yerə öldürdüklərinə görə idi. Bu, onların asi olduqlarına və həddi aşdıqlarına görə idi. إن الذين آمنوا والذين آدوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ۖ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون إيمان getirenlerden موسى İsəvi və Sabilərdən Allaha, axirət gününə inanıb, yaxşı iş görənlərin mükafatları Rəbbinin yanındadır. Onların nə bir qorxusu olar, nə də onlar bir qəm-qüssə görərlər. Sizdən əhd-peyman aldığımızı və Tur dağını başınızın üzərinə qaldırdığımızı xatırlayın. Sizə göndərdiyimizi möhkəm tutun. İçindəkiləri unutmayın ki, bəlkə pis əməllərdən çəkinəsiniz.'' ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين Bundan sonra siz döndünüz. Əgər sizə Allahın yazığı və rəhmi gəlməsəydi, əlbəttə, böyük zərər çəkənlərdən olardınız. Həqiqətdə siz bilirsiniz ki, şərinizdən bəzi kəslər şəmbə günü haqqında olan əmirdən kənara çıxdılar. Biz də onlara həqir meymunlar olun dedik. Biz bunu onlarla bir dövrdə yaşayanlar və sonradan gələnlər üçün ibrət və müttəqilərdən ötürü nəsihət olsun deyə etdik. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا ذكر عوان بين ذلك Fəfəalu mə tu'marun. Yadınıza gətirin o vaxtı ki, Musa öz qövmünə Allah sizə bir inək kəsmənizi əmr edir, dedi. Onlar isə bizi məsxəriyə mi qoyursan, dedilər. Allah özü məni cahil olmaqdan saxlasın, dedi. Onlar dedilər, bizdən ötürü Rəbbini çağırıb soruş ki, o nə cür olmalıdır? Allah o inəyin nə çox qoca, nə də çox cavan deyil, bunların ikisinin arasında olduğunu buyurur. Sizə əmr olunan şeyi yerinə yetirin, dedi. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها Onlar dedilər, bizdən ötürü Rəbbini çağırıb soruş, qoy onun rəngini də bizə bildirsin. O da cavabında, onun tünd sarı rəngli və görənlərə xoş gələn olduğunu buyurur, dedi. Onlar söylədilər, Bizim üçün Rəbbinə dua et ki, onun əsl sifətini bizə bildirsin. Çünki biz inəkləri bir-birinə bənzədirik. Əgər Allah istəsə, əlbəttə düz yolda olarıq. Dedi, buyurur ki, O ram olmayıb, boyunduruq götürməyən, tarla sürməyən, əkin suvarmayan, eyibsiz, qüsursuz və ləkəsiz inəkdir. Qalul ənə ciqtə bil haqq فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة Onlar indi işi həqiqətə gətirib çıxartdın dedilər və onu kəstilər. Amma az qalmışdı ki, bu işi yerinə yetirməsinlər. Yadınıza salın ki, siz o zaman bir nəfəri öldürüb, onun barəsində mübahisə edirdiniz. Halbuki Allah gizlətdiyinizi zahirə çıxardandı. Belə olduqda biz bir parçasını ona vurun dedik. Allah ölüləri bu qaydada dirildər və sizə öz möcüzələrini göstərər ki, ağla gəlib dərk edəsiniz. Bundan sonra qəlbləriniz yenə sərtləşərək daş kimi bəlkə daha da qatı oldu. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه Həqiqətən, bəzi daşların içərisindən nəhirlər axar, bəzisi yarılıb içindən su fışqırar və bəzisi də Allahın qorxusundan yuvarlanıb düşər. Allah sizin etdiklərinizdən əlbəttə qafil deyildir. İndi onların sizə inanacaqlarına ümid edirsiniz? Halbuki, onların içərisində elələri vardı ki, Allahın kəlamını dinləyib. ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم ۖ أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون Anladıktan sonra onu bilə-bilə təhrif edirlər. İman gətirənlərlə görüşdükləri zaman iman gətirdik deyirlər. Xəlvətdə olduqları vaxtda isə biri digərinə Allahın sizə bildirdiyi şeyi xəbər verirsiniz ki, Rəbbinizin yanında onları sizə qarşı dəlil gətirsinlər? Dərk etmirsinizmi? Söyləyirlər. Məyər onlar bilmirlərmi ki, Allah onların gizlində də, aşkarda da nə etdiklərini bilir.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 Kitabı bilməzlər. Uyduqları yalnız boş arzulardır. Onlar ancaq zənnə qapılırlar. Vay o şəxslərin halına ki, öz əlləri ilə kitab yazıb, sonra biraz pul almaqdan ötürü bu Allah tərəfindəndir deyirlər. Öz əlləri ilə yazdıqlarına görə vay onların halına, qazandıqları şey üçün vay onların halına. Onlar cəhənnəm odu bizə bir neçə gündən artıq əzab verməz deyərlər. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كتب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون Onlara söylə, siz Allahdan belə bir vəd almısınızmı? Allah heç vaxt öz əhdindən dönməz. Yoxsa Allaha qarşı bilmədiyinizi söyləyirsiniz. Bəli, günah qazanan və qazandığı günahlarla əhatə olunan şəxslər cəhənnəmlikdirlər və orada həmişəlik qalacaqlar. İman gətirənlər və yaxşı işlər görənlər isə behiştlikdirlər və orada əbədi olacaqlar. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون Yadınıza gətirin ki, biz bir zaman İsrail oğullarından Allahdan qeyrisinə ibadət etməyin, valideynlərinizə, yaxın qohumlarınıza, yetimlərə, yoxsullara ehsan edin insanlarla xoş danışın, namaz qılın, zəkat verin deyə əhd peyman aldıq. Sonra az bir qisminiz müstəsna olmaqla əhdinizdən döndünüz. Çünki siz üz döndərənsiniz. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم ۖ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ Xatırlayın ki, yenə bir zaman sizinlə bir-birinizin qanını tökməyin. bir-birinizi yurdunuzdan çıxarmayın deyə razılığa gəldik. Sonra siz şahid olub təsdiq etdiniz. Siz elə adamlarsınız ki, sonra yenə bir-birinizi öldürür, özünüzdən olan bir dəstəyə zülm və düşmənçilik etmək üçün köməkləşib, onları öz yurtlarından kənar edirsiniz. Onlar əsir düşüb yanınıza gəlsələr, fidyə verib azad edirsiniz. Halbuki, onları çıxartmaq sizə haram edilmişdi. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون Aya, siz kitabın bir hissəsinə inanıb, digər qismini inkar edirsiniz? Sizlərdən bu cür işlər görənlərin cəzası dünyada rüsvay olmaq, qiyamətdə isə ən şiddətli əzaba düçar olmaqdır. Allah etdiklərinizin heç birindən qafil deyildir. Onlar axirəti dünya həyatına satan kimsələrdir. Buna görə də onların nə əzabı yüngülləşər, nə də onlara kömək olunar. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون Biz Musaya kitab verdik. Ondan sonra da bir-birinin ardınca peyğəmbərlər göndərdik. Məryəm oğlu İsa'ya aşkar möcüzələr bəxş etdik və onu müqəddəs ruhla qüvvətləndirdik. Hər dəfə sizə ürəyinizə yatmayan bir şey gətirən peyğəmbərə təkəbbür göstərmirdinizmi? Məhz buna görə də onların bir qismini təksib etdiniz, bir qismini isə öldürdünüz. Dedilər, bizim qəlblərimiz örtülüdür Əksinə, Allah onlara küfürlərinə görə lənət eləmişdir. Buna görə də onların ancaq az bir hissəsi iman gətirər. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده Onlara Allah tərəfindən əllərindəkini təsdiq edən bir kitab göndərildiyi zaman onu qəbul etmədilər. Halbuki əvvəlcə kafirlərə qələbə çalmaq üçün yalvarırdılar. Bildikləri gəldikdə isə ona inanmadılar. Allah kafirlərə lənət eləsin. Allahın öz qullarından istədiyi şəxsə lütf etməsinə həsəd aparmaq, onun göndərdiyini inkar etməklə vicdanlarını satmaları nə qədər pisdir. Fəbəu bi qadabin alə qadabın وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا قالوا نؤمن بما أنزل مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين Bununla onlar Allahın qəzəbinin üstünə bir qəzəb də artırdılar. Kafirləri zəlil edici əzab gözləyir. Onlara Allahın nazil etdiklərinə inanın deyildikdə, onlar biz özümüzə göndərilənə inanırıq deyərək, ondan başqasını inkar edirlər. Halbuki o, onların əllərində olanı təsdiq eləyən bir həqiqətdir. Onlara söylə, əgər siz inanan kəslərsinizsə, bəs nə üçün əvvəllər Allahın peyğəmbərlərini öldürürdünüz? وَلَقَدْ جَاءَكُم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ Musa sizə açıq-aydın dəlillər gətirmişdi. Siz isə onun ardınca buzova sitayiş edərək zülm etdiniz. Yadınıza salın o vaxtı ki, biz sizdən əhd alıb, Tur dağını başınızın üstünə qaldırmış və sizə verdiyimizdən möhkəm yapışın, eşidin. Onlar isə eşitdik və qarşı çıxdıq dedilər. Çünki küfürləri üzündən buzovun məhəbbəti qəlblərini bürümüşdü. Qul bi'sə mə yəmurukum bihi imanukum in kuntum mu'minin قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم Vallahu alimun bizzalimin. Ya Resulüm, onlara de, əgər iman gətirmisinizsə, imanınızın sizə belə əmr etməsi necə də pisdir. Sən onlara de, əgər Allah yanında axirət evi başqa insanlara deyil, yalnız sizə məxsusdursa və əgər siz doğru deyirsinizsə, onda ölüm istəyin. Onlar öz əməllərini bildiklərinə görə ölümü əsla istəməzlər. Allah zalimları tanıyandır. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين Sən onları bütün insanlardan, hətta müşriklərdən də daha artıq yaşamağa həris görərsən. Onlardan hər biri istər ki, min il yaşasın. Halbuki uzun ömür etmək onların heç birini axirət əzabından uzaqlaşdırmaz. Allah onların nə etdiklərini görəndir. Ya Rəsulum, Cəbrailə düşmək olan kimsəyə de ki, Quranı özündən əvvəlkiləri təsdiqləyici, möminlər üçün isə hidayət və müjdəçi olaraq Allahın izni ilə sənin qəlbinə o nazil etmişdir. Mən kənə aduvan lillahi və mələk وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُم ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Hər kim Allaha, onun mələklərinə və peyğəmbərlərinə, Cəbrailə və Mikailə düşməndirsə, şübhəsiz Allah da kafirlərə düşməndir. Biz sənə açıq-aydın dəlillər göndərdik. Onları yalnız fasiqlər inkar edərlər. Hər dəfə əhd bağladıkları zaman onların bir qismi onu pozmadımı? Onların bəlkə də çoxu inanmır. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت Allah tərəfindən onlara əllərindəkini təsdiq edən bir peyğəmbər gəldikdə, kitab verilənlərdən bir qismi, güya bilmirmiş kimi, Allahın kitabına arxa çevirdi. Süleymanın səltənətinə dair şeytanların oxuduqlarına uydular. Süleyman kafir olmadı. Lakin şeytanlar Sehri və Babildə Harut və Marut adlı iki mələyə nazil olanları xalqa öyrədərək kafir oldular. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق Halbuki biz imtihanıq. Sən gəl kafir olma deməmiş, heç kəsə sehir öyrətmirdilər. Yenə də ər-arvad arasına nifaq salan işləri onlardan öyrənirdilər. Lakin onlar Allahın izni olmadan heç kəsə zərər verə bilməzlər. Onlar ancaq özlərinə faydası olmayan, zərər verən şeyləri öyrənirdilər. Həqiqətən onlar belə şeyləri satın alanların axirətdə payı olmadığını yaxşı bilirlər. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ Kaş ki onlar özlərini nə qədər yaramaz bir şeyə satdıqlarını biləydilər. Əgər onlar iman gətirib, pis əməllərdən çəkinsəydilər, Allah tərəfindən əldə etdikləri savab daha xeyirli olardı. Kaş ki bunu dərk edəydilər. Ey iman gətirənlər! Rayına deməyin, unzurna söyləyin, eşidin, kafirləri şiddətli əzab gözləyir. مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها Nə əhli kitabdan olan kafirlər, nə də müşriklər sizə Rəbbiniz tərəfindən heç bir xeyir göndərilməsini istəməzlər. Halbuki Allah öz mərhəmətini istədiyi kimsəyə məxsus edər. Allah böyük mərhəmət sahibidir. Biz hər hansı bir ayəni ləğv edir və ya onu unutdururuqsa, ondan daha yaxşısını, yaxud ona bənzərini gətiririk. Ələm tə'ləm ənnəlləhə alə kulli şeyin qadir. Ələm tə'ləm ənnəlləhə ləhu mülkü səməvəti vəl-ərd. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل Allahın hər şeyə qadir olduğunu bilmirsənmi? Məyər sən bilmirsən ki, göylərin və yerin səltənəti ancaq Allaha məxsusdur və sizin Allahdan başqa bir dostunuz və yardımçınız yoxdur. Yoxsa siz də bundan əvvəl Musa sorğu-suala çəkildiyi kimi Peyğəmbərinizi sorğu-suala çəkmək istəyirsiniz? وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ İmanı küfrə dəyişən kəs həqiqətən doğru yoldan azmışdır. Kitab əhlindən bir çoxu həqiqət onlara bəlli olduqdan sonra belə, təbiətlərindəki həsəd üzündən sizi iman gətirmiş olduğunuz halda yenidən küfrə sövq etmək istərlər. Allahın əmri gəlincəyə qədər həmin şəxsləri əfv edin və onları qınamayın. Şübhəsiz ki, Allah her şeye kadirdi. وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين Namaz kılın, zekat verin. Özünüzden ötürü ettiğiniz heyri Allah yanında taparsınız.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 Onların heç bir qorxusu yoxdur və onlar qəm-qüssə görməzlər. Yəhudilər dedilər, Xaçpərəstlər bir şeyə istinad etmirlər. Xaçpərəstlər də, Yahudilər bir şeyə istinad etmirlər söylədilər. Halbuki onların hər ikisi kitab oxuyur. Bilməyənlər də onlar kimi danışdılar. Allahu yahkumu beynehum yevmel kıyameti fîmâ kânû fîhî yahtelifûn. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزيون ولهم في الآخرة عذاب عظيم Allah onların aralarındakı bu ixtilafın hökmünü qiyamət günü verəcəkdir. Allahın məscidlərində onun adının çəkilməsinə maneçilik törədənlərdən və onların xarab edilməsinə çalışanlardan daha zalım kim ola bilər? Halbuki onlar oraya ancaq qorxa-qorxa girməli idilər. Onları dünyada rüsvayçılıq, ahirətdə isə böyük əzab gözləyir. Vəlilləhil məşriq vəl فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون Şərq də, qərb də Allahındır. Hansı tərəfə yönəlsəz, Allah oradadır. Şübhəsiz ki, Allah genişdir. O hər şeyi biləndir. Dedilər, Allah övlad götürmüşdür. Allah baş və müqəddəsdir. Bəli, göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı ona məxsusdur. Hamısı onun itayətindədir. Göyləri və yeri icad edən odur. Bir işin yaranmasını istədiyi zaman ona yalnız ol deyər.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 Onlardan əvvəl gələnlər də buna bənzər sözlər demişdilər. Onların qəlbləri bir-birinə bənziyir. Biz tam yəqinliklə iman gətirənlərə ayələrimizi açıqcasına göstərdik. Biz səni haqq ilə müjdə verməyə və qorxutmağa göndərdik. Cəhənnəm əhli barəsində isə sən sorğu-suala tutulmayacaqsan. Sən yahudi və xaçpərəslərin millətlərinə tabi olmayınca, onlar səndən qətiyyən razı qalmayacaqdır. Qul in إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Onlara de, düzgün yol yalnız Allahın göstərdiyi yoldur. Əgər sənə gələn elmdən sonra onların istəklərinə uysan, o zaman səni Allahdan qoruyacaq nə bir dost, nə də bir köməkçi tapılar. Verdiyimiz kitabı layiqincə oxuyanlar həmin kitaba iman gətirənlərdir. Onu inkar edənlər isə özlərinə zərər yetirənlərdir. Ya bəni İsrail نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي Ey İsrail övladı! Sizə verdiyim nemətimi və sizi aləmlər üzərinə üstün etdiyimi xatırlayın. Qorxun elə bir gündən ki, heç kəs heç kəsin işinə yaraya bilməz, heç kəsdən əvəz qəbul edilməz, heç kəsin şəfayəti fayda verməz və onlara heç bir kömək də göstərilməz. Yadına sal ki, İbrahimi öz Rəbbi bir neçə sözlə imtihana çəkdiyi zaman, o, Allahın əmirlərini tamamilə yerinə yetirdi. Allah ona, səni insanlara imam təyin edəcəm, dedi. Nəslimdən necə, deyə soruşdu. Qalə lə yənəlu əhdi zalimin وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Zalimlar mənim əhdimə nail olmazlar buyurdu. Yadına sal ki, biz evi insanlar üçün savab və əminamanlıq yer etdik. İbrahimin durduğu yeri namazgah edin dedik. İbrahimə və İsmailə də evimi təvaf edənlər, orada qalıb həmişə ibadətdə olanlar, rüku və səcdə ilə namaz qılanlar üçün təmizləyin, deyə tövsiyə etdik. Yadına sal ki, İbrahim, ey Rəbbim, buranı bəladan asuda bir şəhər et, əhalisinin Allaha və axirət gününə inananlarına cürbəcür meyvələrdən ruzu ver.'' قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا deyə dua etdikdə, o, kafir olanlara da bir qədər ruzi verərəm. Lakin sonra da cəhənnəm əzabına düçar edərəm. Amma ora nə fəna bir yerdir, deyə buyurdu. Onu da yadına sal ki, İbrahim və İsmail evin bünövrəsini ucaltdıqları zaman, Ey Rəbbimiz, bizdən qəbul et, sən doğrudan da eşidənsən, bilənsən deyə dua etdilər. Ey Rəbbimiz, bizim hər ikimizi sənə itaətkar, nəslimizdən yetişənləri sənə təslim olan ümmət et. Bizə əməllərimizi göstər, tövbəmizi qəbul et. İnnəkə əntət təvvəbur rəhim ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين حقيقة سن توبلاري قابل دان سن مرهمت لسن أي ربميز onların içerisinden özlerine ele bir peygamber gönder ki sənin ayələrini onlara oxusun, kitabı və hikməti onlara öyrətsin, onları təmizləsin.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 İbrahim və Yaqub bunu öz oğlanlarına vəsiyyət edib. Ey oğlanlarım, həqiqətən Allah sizin üçün din seçdi. Siz də ancaq müsəlman olaraq ölməlisiniz. Yoxsa Yaqubun ölümü yetişdikdə siz onun yanında idiniz. O, məndən sonra nəyə ibadət edəcəksiniz deyə oğlanlarından soruşduğu zaman قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين Onlar sənin Allahına və ataların, İbrahimin, İsmailin və İsaqın Allahı olan tək Allaha təslim olacağıq dedilər. Onlar bir cəmaat idilər ki, keçib getdilər. Onların etdikləri əməllər özlərinə, Sizin etdiyiniz əməllər isə sizə aiddir. Onların əməlləri barəsində sizdən sorğu sual olunmaz. Doğru yolu tapmaq üçün Yahudi yaxud da xaçpərəst olun deyirlər. Sən de, biz batildən haqqa tapınan İbrahim dinindəyik. Çünki o, Allaha şərik qoşanlardan deyildi. Qulu əmənnə billəhi və mə unzilə iləynə və mə وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا Belə deyin, biz Allaha, bizə nazil olana, İbrahimə, İsmailə, İsaqa, Yəquba və onun övladına göndərilənlərə, Musaya və İsaya verilənlərə, Rəbbi tərəfindən peyğəmbərlərə verilən şeylərə inanmışıq. Onların heç birini digərindən ayırmırıq. Biz ancaq Allaha boyun əyən müsəlmanlarıq. Əgər onlar da siz inandığınız kimi inanırlarsa, şübhəsiz ki, doğru yolu taparlar. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ Yox əgər üz döndərərlərsə, ədavət bəsləmiş olarlar. Allah sənə onlardan kifayət edər. O, eşidəndir, biləndir. Allahın dinini qəbul etdik. Allahın dinindən gözəl olan kimdir? Biz ancaq ona ibadət edənlərik. Siz Allah barəsində bizimlə mübahisə edirsiniz? Halbuki o həm bizim, həm də sizin Rəbbinizdir. Bizim əməllərimiz bizə, sizin əməlləriniz isə sizə aiddir. Ona sadiq olan bizik. Əm təqulunə inna إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون Yoksa siz İbrahim'in, İsmail'in, İsa'nın, Yagub'un ve onun evladının yəhudi və ya xaçpərəst olduqlarını iddia edirsiniz. De ki, sizmi daha yaxşı bilirsiniz, yoxsa Allahmı? Allah tərəfindən özünə bildirilmiş bir şahidliyi gizləyəndən daha zalım kim ola bilər? Allah sizin nə etdiklərinizdən xəbərsiz deyildir. Onlar bir ümmət idilər ki, keçib getdilər. Onların qazandıqları özlərinə, sizinki isə özünüzə aiddir.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 De, şərq də, qərb də Allahındır. O istədiyi şəxsi doğru yola yönəldər. Beləliklə də sizi bir ümmət etdik ki, insanların əməllərinə şahid olasınız. Peyğəmbər də sizə şahid olsun. İndi yönəldiyin qibləni yalnız Peyğəmbərə tabi olanlarla, ondan üz çevrənləri bir-birindən ayırt etmək üçün təyin etdik.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 Allah sizin imanınızı əvəzsiz buraxmaz. Allah insanlara qarşı əlbəttə mehribandır, mərhəmətlidir. Biz sənin üzünün göyə tərəf çevrildiyini görürük. Ona görə də səni razı olduğun qibləyə tərəf döndərəcəyik. İndi üzünü Məscüdül Hərama tərəf çevir. Harda olsanız, üzünüzü oraya döndərin. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض Kitap verilmişler, bunun öz Rəbbi tərəfindən bir həqiqət olduğunu yaxşı bilirlər. Allah onların əməllərindən xəbərsiz deyildir. Sən kitab əhlinə hər cür dəlil gətirsən də, onlar sənin qiblənə tabi olmazlar. Sən də onların qibləsinə tabi olan deyilsən. Hətta onlar özləri də bir-birinin qibləsinə üz tutmazlar. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ Əgər sənə gələn bu qədər elmdən sonra onların istədiyinə uysan, o zaman sən də şübhəsiz ki, zalimlardan sayılarsan. Kitab verdiyimiz şəxslər onu öz oğullarını tanıdıkları kimi tanıyırlar. Onların bir qismi şübhəsiz ki, həqiqəti bilə-bilə gizlədir. Haqq sənin Rəbbindədir. Buna heç vaxt şübhə edənlərdən olma. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Hər kəsin üz tutduğu bir qibləsi vardır. Yaxşı işlər görməkdə bir-birinizi ötməyə çalışın. Harda olursunuzsa olun, Allah sizi bir yerə toplayacaqdır. Həqiqətən Allah hər şeyə qadirdir. Hər hansı bir yerə getdikdə üzünü Məscüdül Hərama tərəf çevir. Çünki Rəbbin tərəfindən göndərilən bu qiblə haqdır. Allah gördüyünüz işlərdən xəbərsiz deyildir. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون üzünü Məscidül Hərama tərəf çevir. Harada olsanız, üzünüzü o tərəfə döndərin ki, zülm edənlərdən başqaları sizə irad tutmasınlar. Siz onlardan deyil, məndən qorxun. Mən də sizə olan neymətimi tamamlayım ki, siz haq yolu tapasınız. Kəmən أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين Həmçinin sizə ayələrimizi oxumaq, sizi təmizləmək, kitabı, hikməti və bilmədiklərinizi öyrətmək üçün sizə öz içərinizdən bir peyğəmbər göndərdik. Belə olduqda, siz məni xatırlayın ki, mən də sizi yada salım. Mənə şükür edin, məni danmayın. Ey iman gətirənlər, səbir və dua ilə kömək diləyin. Çünki Allah səbr edənlərlədir. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ulaika aleyhim salavatun min rabbihim ve rahmeh. Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin. Eksine onlar diridiler. Lakin siz bunu dərk etmirsiniz. Əlbəttə, biz sizi biraz qorxu, biraz acılıq, aclıq, biraz da mal, can və məhsul qıtlığı ilə imtihan edərik. Səbr edən şəxslərə müjdə ver.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 Həqiqətən, Səfa və Mərvə Allahın əlamətlərindəndir. Evi həc və ya ümrə yolu ilə ziyarət edən şəxsin bunları təvav etməsində heç bir günah yoxdur. Hər kəs könüllü olaraq yaxşı bir iş görərsə, Allah razı qalandır, biləndir. Kitabda insanlara aşkar etdiyimiz dəlillərdən sonra göndərdiyimiz nişanələri və doğru yol göstərən ayələrimizi gizlədən kimsələr Allahın lənətinə düçar olar və bütün lənət edə bilənlər də onlara lənət oxuyar. إِلَّا تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم Mən ancaq tövbə edənləri, yaxşı işlər görənləri və bəlli edənləri əff edərəm. Mən tövbələri qəbul edənəm, mərhəmətliyəm. Kafir olanlara və kafir olaraq ölənlərə Allahın, mələklərin və bütün insanların lənəti olsun. Onlar həmişəlik lənət içərisində qalarlar. Onların əzabı əskilməz və üzlərinə də baxılmaz. Sizin tanrınız bir olan Allahdır. Ondan başqa tanrı yoxdur. O rəhimlidir, mərhəmətlidir. İnna خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنت أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون Həqiqətən, göylərin və yerin yaradılmasında, gecə ilə gündüzün bir-birini əvəz etməsində, içərisində insanlar üçün mənfətli şeylər olan gəmilərin dənizlərdə üzməsində, quruyan yer üzünü Allahın göydən yağmur yağdıraraq yenidən diriltməsində, cins-cins heyvanları onun hər tərəfinə yaymasında, göylə yer arasında ram edilmiş küləyin və buludların bir səmtdən başqa səmtə döndərilməsində, əlamətlər vardır. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ İnsanların içərisində Allahdan qeyrilərini şərik qoşub, onları Allahı sevən kimi sevənlər də vardır. Halbuki, iman gətirənlərin Allaha məhəbbəti daha qüvvətlidir. Əgər zülm edənlərin vaxtında görəcəkləri əzabdan xəbərləri olsaydı, onlar bütün qüdrətin Allaha məxsus olduğunu və Allahın əzabının şiddətli olacağını bilərdilər. O zaman tabi olmuşlar, tabi olanlardan uzaqlaşacaq, əzabı görəcək və aralarındakı rabitə qırılacaqdır.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 O zaman tabi olanlar, eğer bir de gayda bilseydik, onlar bizden uzaklaştıkları kimi, biz de onlardan uzaklaşardık diyerler. Beləcə, Allah onlara əməllərinin yalnız həsrətdən ibarət olduğunu göstərər və onlar cəhənnəm odundan çıxa bilməzlər. Ey insanlar! Yer üzündəki qidaların təmiz, halal olanlarını yiyin. Şeytanın izi ilə getməyin. Həqiqətən, o sizinlə açıq-açığına düşməndir. İnnəmə yəmurkum bittur والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء أم بكم عمي فهم لا يعقلون O size ancak pis ve murdar işler görmeyi, və Allaha qarşı bilmədiklərinizi deməyi əmr edər. Onlara Allahın göndərdiyinə tabi olun deyildiyi zaman, onlar, biz ancaq atalarımızın getdiyi yolla gedəcəyik deyərlər. Bəs ataları bir şey anlamayıb, doğru yolda deyildilərsə necə? Kafirlər səda və nidadan başqa bir şey anlamayanlara bənzərlər. Onlar kar, lal və kordular. Buna görə də dərk etməzlər.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 Əgər Allaha ibadət edirsinizsə, ona şükür edin. O sizə ölmüş heyvanı, qanı, donuz ətini və Allahdan başqasının adı ilə kəsilənləri qəti haram etmişdir. Lakin naəlac qaldıqda, zorla mənimsəmədən və həddi aşmadan bunlardan yeməyə məcbur olan kimsənin heç bir günahı yoxdur. Allah bağışlayandır, mərhəmətlidir. الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة Allahın nazil etdiyi kitabda olanları gizlədənlərin və onun müqabilində bir az para alanların yedikləri qarınlarında ancaq oda dönəcəkdir. Qiyamət günü Allah onlarla danışmaz, təmizə çıxarmaz. Onları şiddətli əzab gözləyir. Onlar doğru yol əvəzinə zəlalət yolunu, bağışlanmaq əvəzinə əzabı satın almış kəslərdir. Fəmə əsbərəhum alən nər Zəlikə bi ənə الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Onlar cəhənnəm oduna necə də səbirlidirlər. Bu ondan ötürüdür ki, Allah kitabı haqq olaraq göndərmişdir. Lakin kitab barəsində müxtəlif rəydə olanlar şübhəsiz ki, uzaq bir nifaq içərisindədirlər. Yaxşı əməl heç də üzünüzü gün çıxana və gün batana tərəf çevirməkdən ibarət deyildir. Yaxşı əməl sahibi əslində Allaha, axirət gününə. Qələkinnəl birrə mən əmənə billəhi vəl yəvmil əxiri والكتاب والنبيين وآتى المال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب والسائلين الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس Meleklere kitaba və peyğəmbərlərə inanan, məhəbbəti yolunda malını qohum-əqrabaya, yetimlərə, yoxsullara, müsafirə, dilənçilərə və qulların azad olunmasına sərf edən, namaz qılıb zəkat verən kimsələr, eləcə də əhd edən və əhdinə sadiq olanlar, dar ayaqda çətinlikdə və cihad zamanı səbr edənlərdir. Ulaikəl-ləzīnə sadəqū və ulaikəhumul تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة Doğru olanlardır, müttəqi olanlar da onlardır. Ey iman gətirənlər! Öldürülən şəxsdən sizin üçün qisas almaq hökmü qərara alındı. Azad şəxsi azad şəxsin, qulu qulun, qadını qadının əvəzində, öldürülmüş şəxsin qardaşı tərəfindən bağışlanmış qatil ilə adətə görə yaxşı rəftar edilməlidir. Bağışlanmış, yaxşılıqla diyə verməlidir. Bu, Rəbbiniz tərəfindən sizin üçün bir yüngüllük və mərhəmətdir. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين Bundan sonra təcavüzkarlıq edən kimsəni şiddətli əzab gözləyir.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 Şübhəsiz ki, Allah eşidəndir, biləndir. Hər kəs vəsiyyət edənin səhv etməsindən və ya günaha batmasından ehtiyat edib, varislərin arasını düzəltsə, ona heç bir günah yazılmaz. Allah bağışlayandır, rəhm edəndir. Ey iman gətirənlər! Oruç tutmaq sizdən əvvəlki ümmətlərə vacib edildiyi kimi, sizə də vacib edildi ki, siz pis əməllərdən çəkinəsiniz.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 Oruc tutmağa taqəti olmayanlar isə bir yoxsulu doyuracaq qədər fidyə verməlidirlər. Hər kəs könüllü xeyri iş görərsə, bu onun üçün daha yaxşı olar. Bilsəniz, oruc tutmaq sizin üçün nə qədər xeyirlidir. İnsanlara doğru yol göstərən, bu yolu açıq dəlilləri ilə aydınlaşdıran və ayıran Quran, Ramazan ayında nazil edilmiştir. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Ramazan ayına yetişən şəxslər oruç tutmalıdırlar. Xəstə və ya səfərdə olanlar isə tutmadığı günlərin sayı qədər başqa günlərdə tutsunlar. Allah sizin üçün ağırlıq deyil, yüngüllük istər ki, föhtə gedən günlərin orucunu tamamlayasınız və sizi düz yola yönəltməsinə görə ona təzim və şükr edəsiniz. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن Bəndələrim məni səndən soruşduqda söylə ki, mən yaxınam. Dua edib məni çağıranın duasını qəbul edərəm. Gərək onlar da mənim çağırışımı qəbul edib mənə iman gətirsinlər. Bununla da ola bilsin ki, doğru yola yetişsinlər. Oruc gecəsi qadınlarınıza yaxınlaşmaq sizə halal edildi. Onlar sizin, siz də onların libasısınız. Alimallahu ənəkum kuntum كنتم تختالون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل Allah sizin özünüzə pislik etdiyinizi bilib tövbələrinizi qəbul edərək sizi bağışladı. Siz artıq onlara yaxınlaşın. Allahın sizə halal etdiyini onlardan istəyin. Sübh açılınca ağ sap qara sapdan fərqlənincəyə qədər yeyib için. Sonra gecəyə qədər orucunuzu tamamlayın. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام Məscidlərdə ibadətdə olduğunuz zaman onlarla yaxınlıq etməyin.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 Yeni doğan aylar barəsində səndən sual edildikdə, söylə ki, bunlar insanların istifadəsi və həcc üçün vaxt ölçüləridir. Evlərinizə arxa tərəfdən girməniz yaxşı iş deyildir. Yaxşı iş çəkinən kimsənin əməlidir. evlərə qapılarından daxil olun və Allahdan qorxun ki, nicat tapasınız. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين Sizinle vuruşanlarla siz de Allah yolunda vuruşun. Lakin həddən kənara çıxmayın. Allah həddi aşanları sevməz. Onları harda görsəniz, öldürün. Sizi çıxartdıqları yerdən siz də onları çıxardın. Fitnə qətildən daha şiddətlidir. Onlar sizinlə məscüdül həram yanında vuruşmayınca, siz də onlarla orada vuruşmayın. Əgər sizinlə vuruşsalar, siz də onları öldürün. Kafirlərin cəzası ancaq budur. Fəinin انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين Eğer onlar vaz keçərlərsə, şübhəsiz Allah bağışlayandır, rəhm edəndir. Fitnə aradan qalxana qədər və din ancaq Allaha məxsus edilənədək onlarla vuruşun. Əgər onlar son qoyarlarsa, Çünki düşmənçilik ancaq zülm edənlərə qarşı olur. Haram olan ay, haram olan ay müqabilindədir. Hörmətlər qarşılıqlıdır. Sizə qarşı həddini aşanlara siz də həmin ölçüdə həddi aşın.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 Öz əlinizlə özünüzü təhlükəyə atmayın. Yaxşılıq edin. Allah yaxşılıq edənləri sevir. Allahdan ötürü həc və ümrə əməllərini tam yerinə yetirin. Əgər arada sizə maneçilik olarsa, müyəssər olan bir qurbanlıq göndərin. Qurbanlıq öz yerinə çatıncaya qədər başınızı qırxdırmayın. Əgər sizdən xəstələnən və yaxud baş ağrısına tutulub əziyyət çəkən olarsa, belə şəxs fidyə olaraq oruç tutmalı və ya sədəqə verməli, yaxud da bir qurban kəsməlidir. فَإِذَا أَمِنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات Əmin olduqda isə həc vaxtına qədər ümrə ziyarətindən istifadə edən şəxs müyəssər etdiyi bir heyvan kəsməlidir. Qurbanlıq tapmayanlar bunun əvəzində həc ziyarəti günlərində üç gün və qaydandan sonra yeddi gün oruç tutmalıdır ki, Bu da tam 10 gün edir. Bu, ailəsi Məscüdül Həramda sakin olmayanlara aiddir. Allahdan qorxun və bilin ki, Allahın əzabı şiddətlidir. Həc məlum olan aylardır. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم Həc ziyarəti vacib olan şəxsə həcdə olarkən qadınla yaxınlıq, söyüş söyüb pis sözlər danışmaq, davadalaş etmək yaramaz. Allah gördüyünüz hər bir yaxşı işi bilir. Axirət üçün tədarük görün. Ən yaxşı tədarük isə təqvadır. Ey ağıl sahibləri, məndən qorxun. Həc mövsümündə Rəbbinizdən ticarətlə ruzi diləmək sizin üçün günah deyildir. فَإِذَا أفأفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم Ərafatdan qaydarkən Məşərül Haramda Allahı xatırlayın. Sizi doğru yola yönəltdiyi üçün onu yada salın. Çünki siz bundan əvvəl azanlardan idiniz. Sonra cəmaatın döndüyü yerdən siz də dönün. Allahdan bağışlanmaq diləyin. Şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır, rəhm edəndir. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Həc mərasimini tamamlayıb qutardıqda, ata-babalarınızı yada saldığınız kimi, ondan da artıq Allahı yad edin. İnsanların bəzisi, Ey Rəbbimiz, bizə nə verəcəksənsə elə bu dünyada ver deyirlər. Belə şəxslərin axirətdə heç bir payı yoxdur. Bəziləri isə, ey Rəbbimiz, bizə dünyada da, axirətdə də gözəl nemətlər ver, bizi cəhənnəm əzabından qoru deyirlər. Ulaikə ləhum nasibun mimmə kəsəbu, Vəllahu səri'ul hisəb. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام Belə şəxsləri qazandıqlarına görə mükafat gözləyir. Allah tezliklə haqq hesab çəkəndir. Sayı bəlli olan günlərdə Allahı yada salın. Tələsərək iki gündə qaydana heç bir günah gəlməz. Eləcə də yubanana heç bir günah tutulmaz. Bu, müttəqilərə aiddir. Allahdan qorxun və onun yanında toplanacağınızı bilin. İnsanların eləsi vardır ki, onun dünya həyatı haqqındakı sözləri sənin xoşuna gələr. O, qəlbində olana da Allaha şahid göstərər. Halbuki, o, düşmənlərin ən qəddarıdır. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله Ayrılan kimi yer üzündə fitnə fəsad törətməyə, əkini və nəsli məhv etməyə çalışar. Halbuki, Allah fitnə fəsadı sevməz. Ona Allahdan qorx deyildiyi zaman, lovğalıq onu günah törətməyə vadar edər. Beləsinə, cəhənnəm kifayətdir. Ora nə pis məskəndir. İnsanların eləsi də vardır ki, Allahın razılığını qazanmaq yolunda öz canını fəda edər. Vallahu raufun bil ibad. Ya eyyuhellezina amanu dkhulu fis silmi kaffatan ve la tettabi'u khutuwatish şeytan. إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم Allah öz bəndələrinə qarşı çox mehribandır. Ey iman gətirənlər! Hamınız bir yerdə sülhə gəlin. Şeytanın yolu ilə getməyin. Çünki o sizin açıq düşməninizdir. Əgər bu qədər aşkar dəlil gəldikdən sonra siz yenə də doğru yoldan azırsınızsa, o zaman bilin ki, Allah da qüvvət, hikmət sahibidir. Həl yənzuruna illə ən yətiyəhumullahu fi zuləlin minəl-ğəməmi vəl-mələikətu və qudiyəl-əmr. وإلى الله ترجع الأمور بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب Yoksa Allahın bulud kölgələri içində mələklərlə gəlməsini və işin tamam olmasını gözləyirlər. Şübhəsiz ki, işlər Allaha qayıdacaqdır. İsrail övladından xəbər al ki, biz onlara nə qədər açıq dəlillər göndərdik. Allahın neymətinə nail olandan sonra onu dəyişdirənlərə Allah şiddətli əzab verəcəkdir. Züyyinə lilləzi الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه Dünya hayatı kafirler için zinetlenmiştir. Onlar iman gətirənlərə istehza edirlər. Halbuki müttəqilər qiyamət günündə onlardan üstündülər. Allah istədiyi kəsə saysız hesabsız ruzu verər. İnsanlar tək bir ümmət idi. Allah onlara müjdə verən və xəbərdarlıq eləyən peyğəmbərlər göndərdi. İnsanlar arasındakı ixtilafı ayrıd etmək üçün o peyğəmbərlərlə birlikdə haqq olan kitab nazil etdi.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 Onların ixtilafda olduqları həqiqətə onun izni ilə iman gətirənləri isə Allah doğru yola yönətdi. Allah istədiyini düz yola istiqamətləndirər. Sizdən əvvəlkilərin başına gələnlər sizin başınıza gəlməmiş, behişdə daxil olacağınızı mı güman edirsiniz? Məssəthumul bə'səu və ddarra'u və zülzilu həttə yəquləl-rəsulu vəl-ləzīnə əmənu mə'əhu mətə nəsrullah ələ نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم Onları fəlakət və sıxıntı elə bürümüş, elə sarsılmışdılar ki, hətta Peyğəmbər və iman gətirənlər birlikdə Allahın köməyi nə vaxt gələcək demişdilər.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 Bazen hoşlamadığınız bir şey sizin üçün xeyirli, bəzən də xoşladığınız bir şey sizin üçün zərərli ola bilər. Onu Allah bilir, siz bilməzsiniz. Haram olan ayda döyüş haqqında səndən soruşanlara söylə, o ayda döyüşmək böyük günahdır. Lakin Allah yolunu qapamaq, onu inkar etmək, məscüdül hərama girməyə mane olmaq və oradakıları kənara çıxarmaq Allah yanında daha böyük günahdır. والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Fitnə salmaq isə vuruşmaqdan daha betərdir. Onlar əgər bacarsalar, sizi dininizdən döndərincəyə qədər sizinlə vuruşmaqda davam edəcəklər. Sizdən hər kəs öz dinindən dönüb kafir olaraq ölərsə, belə kimsələrin bütün əməlləri dünya və axirətdə heçə gedər. Onlar cəhənnəmlikdilər və orada əbədi qalacaqlar. İnnellezîne âmenû vellezîne hâceû ve câhedû fî sebîlillâhi ulâike yerdûne rahmetallâh. Vallahu gafurur rahîm. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو Həqiqətən Allaha iman gətirənlər, köçüb gələn və Allah yolunda cihad edən kimsələr Allahın mərhəmətinə ümidvardılar. Allah bağışlayandır, rəhm edəndir. Səndən içki və qumar haqqında sual edənlərə söylə. Onlarda həm böyük günah, həm də insanlar üçün mənfəət vardır. Lakin günahları mənfəətlərindən daha böyükdür. Allah yolunda nəyi paylamalı olduqlarını soruşanlara isə de, ehtiyacınızdan artıq qalanını möhtaclara paylayın. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن Allah sizə öz ayələrini bu cür bildirir ki, bəlkə fikirləşəsiniz. Dünya və axirət barəsində. Səndən yetimlər haqqında sual edənlərə söylə. Onlar üçün onların malını və güzaranlarını yaxşılaşdırmaq xeyirlidir. Əgər onlarla birlikdə yaşayırsınızsa, onlar sizin qardaşlarınızdır. Allah islah edənləri də, fəsad salanları da tanıyır. Əgər Allah istəsəydi, sizi əlbəttə əziyyətə salardı. Həqiqətən, Allah yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir. Allaha şərik qərar verən qadınlar imana gəlməyincə onlarla evlənməyin. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون Əlbəttə, Allaha iman gətirilmiş bir cariyə gözəlliyinə heyran olduğunuz müşrik bir qadından daha yaxşıdır. Həmçinin müşrik kişilər Allaha iman gətirməyənə qədər mömin qadınları arvadlığa verməyin. Əlbəttə, Allaha iman gətirən bir kölə camalına məftun olduğunuz müşrik bir kişidən daha xeyirlidir. Onlar sizi cəhənnəmə çağırdıqları halda Allah sizi öz izni ilə cənnətə, məğfirətə çağırır və yaxşı düşünüb ibrət almaları üçün insanlara hökmlərini aydınlaşdırır. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأسوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم Sizden heyz barəsində sual edənlərə söylə. heyz əziyyətli bir haldır. Heyz zamanı qadınlardan kənar olun. Təmizlənməyənə qədər onlarla yaxınlıq etməyin. Təmizləndikdən sonra isə Allahın sizə əmr etdiyi yerdən onlara yaxınlaşın. Allah tövbə edənləri, pak olanları sevər. Qadınlarınız sizin tarlanızdır. İstədiyiniz vaxtda öz tarlanıza gəlin. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم Özünüz üçün qabaqcadan yaxşı əməllər hazırlayın. Allahdan qorxun və onun hüzuruna gedəcəyinizi bilin. İman gətirənlərə müjdə ver. Yaxşılıq etmək, pis əməllərdən çəkinmək və insanlar arasında sülh yaratmaq barəsindəki andlarınıza Allahı hədəf etməyin. Allah eşidəndir, biləndir. Allah bilmədən içdiyiniz andlara görə sizi cəzalandırmaz. Lakin qəlblərinizin kəsb etdiyi şeylərə görə sizi cəzalandıracaqdır. Allah bağışlayandır, həlimdir. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن Övrətlərinə yaxınlaşmamağı and içən kimsələr üçün dörd ay gözləmə müddəti vardır. Əgər bu müddət içərisində antlarından dönsələr, Allah bağışlayandır, rəhm edəndir. Əgər talaq vermək istəsələr, şübhəsiz ki, Allah eşidəndir, biləndir. Boşanan qadınlar üç dəfə gözləməlidirlər. Əgər Allaha və qiyamət gününə inanıblarsa, Allahın onların bətinlərində yaratdığını gizlətmək onlara halal olmaz. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإنساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا Ərləri barışmaq istərlərsə, onları geri almağa daha çox haqlıdırlar. Kişilərin qadınlar üzərində şəriətə görə hüquqları olduğu kimi, qadınların da onlar üzərində hüquqları vardır. Ancaq kişilər onlardan bir dərəcə üstündülər. Allah yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir. Talaq vermə iki dəfə mümkündür. Ondan sonra yaxşı dolanmaq ya da xoşluqla ayrılmaq gərəkdir. Ey kişilər, onlara verdiyinizdən bir şey tələb etməniz sizə halal olmaz.'' Bu yalnız kişi ilə qadının Allahın haqqındakı hökmlərini yerinə yetirə bilməyəcəklərindən qorxduqları zaman mümkündür. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره Ey şəriət hakimləri! Əgər onların Allahın hökmlərini yerinə yetirməyəcəklərindən siz də qorxsanız, arvadın ərinə bir şey verməsində heç biri üçün günah yoxdur. Bunlar Allahın hədləridir. Onlardan kənara çıxmayın. Allahın hədlərindən kənara çıxanlar əlbəttə zalimlardır. Əgər kişi övrətini yenə də üçüncü dəfə boşarsa, o zaman qadın başqa bir ərə getməmiş ona halal olmaz. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا İkinci ər onu boşadıktan sonra Allahın hədlərinə riayət edəcəklərinə inamları olduğu təqdirdə təkrar evlənməsində günah yoxdur. Bunlar anlayan bir qövm üçün Allahın bəyan etdiyi hədlərdir. Qadınlarınızı boşadığınız və onların gözləmə müddəti başa çatdığı zaman onları ya xoşluqla saxlayın, ya da xoşluqla buraxın. Zərər vermək məqsədi ilə haqlarına təcavüz edib onları saxlamayın. Hər kəs bunu etsə, şübhəsiz ki, özünə zülm etmiş olar. Allahın ayələri ilə oynamayın. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف Allahın sizə verdiyi nemətləri, öyüd nəsiyyət üçün göndərdiyi kitabı və hikməti xatırlayın.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 Bu sizin üçün daha təmiz və daha pakdır. Allah bilir, siz bilməzsiniz. Analar uşaqlarını əmizdirmə müddətini tamamlatmaq istəyən atalar üçün tam iki il əmizdirsinlər. anaların yeməyi və geyimi öz qüvvəsi dairəsində uşağın atasının üzərinə düşür. Heç kəs gücü çatdığından artıq yüklənməz.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 Bu vəzifə həmin qaydada varisin üzərinə düşür. Əgər ata və ana öz aralarında məsləhətləşib, uşağı süddən kəsmək qərarına gəlsələr, ikisinə də heç bir günah olmaz. Əgər siz uşağınızı başqasına əmizdirmək istəyirsinizsə, onun zəhmət haqqını müəyyən olunmuş qayda üzrə ödəsəniz, yenə də sizə günah sayılmaz. Allahdan qorxun və bilin ki, Allah həqiqətən sizin nə etdiyinizi görəndir. Sizdən ölənlərin qoyub getdiyi qadınlar 4 ay 10 gün başqa yerə getməyib özlərini gözləməlidirlər. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أفننتم في أنفسكم ۖ علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا Bu müddət tamam olduqda, artıq onların öz barələrində şəriətə müvafiq surətdə etdikləri işdən sizə heç bir günah gəlməz. Allah etdiklərinizin hamısından xəbərdardır. qadınlara elçi göndərmək istəyinizi işarə ilə bildirməkdən və ya belə bir istəyi ürəyinizdə gizlətməkdən sizə heç bir günah gəlməz. Allah sizin onları xatırlayacağınızı bilir. Lakin onlarla gizdində vədələşməyin. Onlara şəriətə müvafiq söz deyin. وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة Gözləmə vaxtları bitməyincəyə qədər onlarla nikah etmə fikrində olmayın. Bilin ki, Allah sizin qəlbinizdə olanı bilir. Ondan qorxun, Allahın bağışlayan, həlim olduğunu bilin. Yaxınlıq etmədiyiniz və mehrini təyin etmədiyiniz qadınları boşamaq sizə günah sayılmaz. وَمَتِّعُوهُنَّ إن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى Qəbul olunmuş qayda üzrə varlı öz imkanı daxilində, kasıb da gücü çatdığı qədər yaxşılıq edənlərə layiq şəkildə onlara bir şey versin. Kəbin haqlarını təyin etmiş olduğunuz qadınları yaxınlıq etmədən əvvəl boşayarsınızsa, təyin olunmuş kəbin haqqının yarısını onlara verməlisiniz. Bununla belə, onlar bunu, yaxud əlində nikah müqaviləsi olanlar kəbin haqqının hamısını qadınlara bağışlaya bilərlər. Sizin bağışlamağınız müttəqiliyə daha yaxındır. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم علمكم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج Birbirinize yaxşılıq etməyi unutmayın. Şübhəsiz ki, Allah sizin etdiklərinizi görəndir. Namazlara, orta namaza riayət edin və Allaha itayət üçün ayağa qalxın. Əgər düşməndən və yırtıcı eyvandan qorxsanız, namazınızı piyada gedə-gedə və ya minik üstə qılın. Əmin olduqda isə Allahı bilmədiyiniz şeyləri sizə nə cür öyrədibsə o cür anın. Sizlərdən vəfat edib özlərindən sonra arvadlarını qoyub gedən şəxslər həmin qadınlara öz evindən çıxarılmamaq şərti ilə bir il müddətində baxılmasını vəsiyyət etməlidirlər. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون Əgər onlar çıxıb gedərlərsə, o zaman onların qəbul olunmuş qayda üzrə öz barələrində görəcəkləri işlər üçün siz günahkar deyilsiniz. Allah yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir. Boşanan qadınları qəbul olunmuş tərzdə faydalandırmaq müttəqilərin vəzifəsidir. Allah sizə öz ayələrini bu qaydada anlaşdırır ki, düşünüb anlayasınız. Ələm tərə iləl-ləzīnə xaracu min diyərihim və hum ulufun hədərəl-məvti fəqalə ləhumullahu mutu thumma əhyəhum. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم Minlərlə adamın ölüm qorxusu ilə öz yurtlarını tərk edib getdiklərini görmədinmi? Allah onlara ölün dedi ve sonra da diriltti. Həqiqətən Allah insanlara lütfedəndir. Lakin insanların bir çoxu şükür etməzlər. Allah yolunda vuruşun və bilin ki, Allah eşidəndir, biləndir. Mən zəlləzi yuqridullaha qardan həsənən fəyudaibəhu ləhu أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله Allah yolunda yaxşı borc verən kimdir ki, onun mükafatını qat-qat artırsın?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 Onlar cavabında dedilər, Allah yolunda nə üçün vuruşmayaq ki, yurdumuzdan çıxarıldıq, övladlarımızdan ayrıldıq. Lakin onlara vuruşmaq vacib olduğu vaxt, içərilərindən az bir qismi müstəsna olmaqla üz çevirdilər. Allah zülm edənləri tanıyır. Peyğəmbərləri onlara dedi, Allah Talutu sizə patşah göndərdi. Qalu يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ Onlar ise biz hökmdarlığa daha layiq ikən və ona var-dövlət verilmədiyi halda o necə bizə padşah ola bilər deyə cavab verdilər. Dedi: Allah sizdən ötürü onu seçmiş. Elm və bədəncə ona üstünlük vermişdir. Allah öz mülkünü istədiyinə verər. Allah genişdir, biləndir. Peyğəmbəri onlara dedi: Padşahlıq əlaməti sandığın sizə gəlməsidir. Onun içində Rəbbinizdən bir arxayınlıq, rahatlıq أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني Həmçinin Musa və Harun nəslindən qalan şeylər vardır.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 Lakin onların az bir qismi müstəsna olmaqla hamısı o sudan içdi. O və onunla birlikdə olan möminlər çayı keçdikdən sonra dedilər, Bugün bizim Calut və onun qoşunu ilə vuruşmağa taqətimiz yoxdur. Allahın rəhmətinə qovuşacaqlarına inananlar isə dedilər, neçə dəfə olub ki, az bir dəstə Allahın izni ilə çox bir dəstəyə qalib gəlib.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 Nəhayət, onlar Allahın izni ilə Calutu və qoşununu məqlub etdilər. Davud Calutu öldürdü. Allah Davuda həm hökmranlıq, həm də hikmət verdi və ona istədiyini öyrətdi. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ فسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين Eğer Allah insanların bir kısmını diğer bir kısmıyla defnetmeseydi, Yeryüzü fitnə fəsada uğrayardı. Lakin Allah bütün aləmlərə qarşı lütfkardır. Bunlar Allahın ayələridir ki, onları sənə doğru düzgün bildiririk. Sən həqiqətən göndərilən peyğəmbərlərdənsən. Tilkə rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum men kəlləm Allah və rəfə آتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر Bu peyğəmbərlərin bəzisini digərindən üstün etdik. Allah bunlardan bəzisi ilə danışmış, bəzisinin isə dərəcələrini yüksəltmişdir. Məryəm oğlu İsa'ya açıq möcüzələr verdik və onu müqəddəs ruhla, Cəbraillə qüvvətləndirdik. Əgər Allah istəsəydi, bu peyğəmbərlərin ardınca gələn insanlar onlara göndərilən aşkar dəlillərdən sonra bir-birləri ilə vuruşmazdılar. Fəqət ixtilafa düşdülər. Onlardan bəziləri iman gətirdilər, bəziləri isə kafir oldular. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم Əgər Allah istəsəydi, onlar bir-birləri ilə vuruşmazdılar. Lakin Allah öz istədiyini edər. Ey iman gətirənlər! Alış-verişin, dostluğun və şəfayətin mümkün olmayacağı gün gəlməmişdən əvvəl sizə verdiyimiz ruzidən paylayın. Kafirlər isə özlərinə zülm edənlərdir. Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. Əbədi, əzəli varlıq O'dur. O nə mürgü, nə də yuxu bilər. Ləhu mə fis-səməvəti və mə fil-ərd من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم Göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı O'nundur. Allahın izni olmadan qiyamətdə onun yanında kim şəfayət edə bilər? O, bütün yaranmışların keçmişini və gələcəyini bilir. Onlar Allahın elmindən, onun özünün istədiyindən başqa heç bir şey qavraya bilməzlər. Onun kürsüsü göyləri və yeri əhatə etmişdir. Bunları mühafizə etmək onun üçün heç də çətin deyildir. Ən uca, ən böyük varlıq da odur. La ikraha fid-din. Qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. Faman yakfur bit الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النار والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات Dində məcburiyyət yoxdur. Artıq doğruluq azğınlıqdan ayırt edildi. Hər kəs tağutu inkar edib Allaha iman gətirərsə, o artıq ən möhkəm bir ipdən yapışmış olur. Allah eşidəndir, biləndir. Allah ona iman gətirənlərin dostudur. Onları zülmətdən çıxarıb işığa tərəf yönəldər. Kafirlərin dostu isə taqutdur. Onları nurdan ayırıb zülmətə salarlar. Ulaq getdilər və orada həmişəlik qalacaqlar. Allahın verdiyi hökmranlıq üzündən azğınlaşaraq İbrahim ilə Rəbbi barəsində mübahisə aparan şəxsi Nəmrudu görmədimmi? İbrahim, mənim tanrım həm dirildir, həm də öldürür dediyi zaman, o, mən də həm dirildir, həm də öldürürəm demişdi. İbrahim ona, Allah günəşi şərqdən doğdurur.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 Belə olduqda, Allah onu 100 il ölü halında saxladı. Sonra dirildərək ondan, nə qədər yatmısan, deyə soruşdu. O da, bir gün, bəlkə bir gündən daha az, deyə cavab verdi. Allah ona, bəlkə 100 il yatmısan, yediyin yeməyə, içdiyin suya bax, hələ də xarab olmayıb. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال واعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي Bir də uzunqulağına bax, səni insanlar üçün bir ibrət dərsi olmaqdan ötürü belə etdik. İndi uzunqulağın sümüklərinə bax, gör necə onları bir-biri ilə birləşdirir, sonra da necə onların üzərini ətlə örtürük deyə buyurdu. O kimsəyə bunlar aydın olduqda, artıq bildim ki, Allah hər şeyə qadirdir, dedi. Xatırla ki, İbrahim, ey Rəbbim, ölüləri nə cür diriltdiyini mənə göstər dedikdə, Allah, məyər ölüləri diriltməyimə inanmırsan, buyurmuşdu. İbrahim, bəli, inanıram, lakin ürəyim sakit olmaq üçün soruşdum, deyə cavab vermişdi. Qalə fəxuz ərbətən minət الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة Bu zaman Allah ona buyurmuşdu, dörd cür quş götürüb səhv salmamaq üçün onlara diqqətlə bax. Onları parçalayaraq bir-birinə qatandan sonra hər dağın başına onlardan bir parça at, sonra onları çağır, tez yanına gələcəklər. Bil ki, Allah yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir. Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sümbül verən bir toxuma bənzər ki, bu sümbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون صدقة يتبعها أذى Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allah lütfi ilə genişdir, heç bir kəsə minnət qoymadan, əziyyət vermədən mallarını Allah yolunda sərf edənlərin Rəbbi yanında mükafatları vardır. Onların axirətdə heç bir qorxusu yoxdur və onlar qəm-qüssə görməzlər. Xoş bir söz və günahları bağışlamaq əziyyətlə verilən sədəqədən daha yaxşıdır. Vallahu ganiyyun halim. Ya eyyühellezine amenu la tubtilu sadakatikum bil menni vel əzə. La tubtilu صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين Allah ehtiyatsızdır, həlimdir. Ey iman gətirənlər, sədəqələrinizi, malını riyakarlıqla sərf edən, Allaha və axirət gününə inanmayan şəxs kimi minnət qoymaq və əziyyət verməklə puça çıxarmayın. Belə şəxslərin halı üzərində bir az torpaq olan qayıya bənzər ki, şiddətli bir yağış o torpağı yuyub aparar və qayanı çılpaq bir daş alına salar. Onlar qazandıqlarından bir şeyə qadir olmazlar. Şübhəsiz ki, Allah kafirləri haqq yoluna yönəltməz. وَمَثَلُ ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها العين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري Mallarını Allahın razılığını qazanmaq və nəfslərini sabit qədəm etmək yolunda sərf edənlər, uca təpənin üstündə olan bir bağa bənzərlər ki, ora düşən bol yağış onun meyvələrini iki qat artırar. Əgər bol yağış yağmasa, az bir şəbnəm, şeyh də ona kifayət edər. Həqiqətən Allah nə etdiyinizi görəndir. Məyər sizdən biriniz istərmi ki, içində xurma ağacları, üzümlüklər, altından arxlar axan Cənnətun min nəxilin və əğnəbin təcri min təhtihəl ənhəu ləhu fiyhə min kulli və əsabəhul kibar. وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما Və cürbəcür meyvələr olan bir bağçası olsun. Zəif uşaqları olduğu halda ona qocalıq üz versin. Həmin vaxtda da ora odlu bir qasırğa düşsün və o bağ yanıb tələf olsun? Allah ayələri sizin üçün bu cür aydınlaşdırır ki, düşünəsiniz. Ey iman gətirənlər! Qazandığınız və sizin üçün torpaqdan yetişdirdiyimiz şeylərin yaxşılarından Allah yolunda sərf edin. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ لستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ Ancaq göz yumaraq aldığınız pis, yaramaz şeylərdən vermək fikrində olmayın. Bilin ki, Allahın heç bir şeyə ehtiyacı yoxdur. O hər cür şükrə, tərifə layiqdir. Şeytan sizi yoxsulluqla qorxudaraq alçaq işlərə sövq edər. Allah isə sizə bağışlanmaq və bərəkət vədəsi verər. Allah mərhəməti ilə genişdir. Allah hər şeyi biləndir. Allah istədiyi şəxsə hikmət bəxş edər. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ Kimə hikmət bəxş edilmişsə, ona çoxlu xeyir verilmişdir. Bunu ancaq ağıllı adamlar dərk edərlər. Allah yolunda xərclədiyiniz və nəzir etdiyiniz hər hansı şeyi şübhəsiz ki, Allah bilir. Lakin zülm edənlərin qiyamət günü heç bir köməkçisi olmaz. Yoxsullara aşkarda sədəqə verməyiniz yaxşıdır. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ ۗ Lakin onu gizlində versəniz daha yaxşı olar. Bu, günahlarınızın bir qismini örtər. Allah tutduğunuz hər bir işdən xəbərdardır. Ya Rəsulum, insanları doğru yola yönəltmək sənin borcun deyildir. Allah kimi istərsə, onu doğru yola yönəldər. Malınızdan sərf etdiyiniz hər hansı bir şeyin mənfəəti ancaq özünüz üçündür. وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبون يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم Siz onu yalnız Allahın razılığını qazanmaq üçün verirsiniz. Malınızdan verdiyiniz hər hansı bir şeyin əvəzi tamamilə sizə ödəniləcəkdir. Sizə əsla zülm edilməz. Sədəqə Allah yolunda canından keçərək yer üzündə hərəkət edə bilməyən yoxsullar üçündür. Belə şəxslər həyalı olub dilənçilikdən çəkindiklərinə görə nadanlar onları dövlətli hesab edirlər. Ya Rəsulum, sən isə onları üzlərindən tanıyırsan. لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس Onlar heç kəsdən israrla bir şey istəməzlər. Sizin mallarınızdan nə verdiyinizi şübhəsiz ki, Allah bilir. Mallarını gecə və gündüz, gizli və aşkar yoxsullara sərf edənlərin Rəbbi yanında böyük mükafatları vardır. Onların axirətdə heç bir qorxusu yoxdur və onlar qəm qüssə görməzlər. Sələm yiyənlər qiyamət günü qəbirlərindən ancaq şeytan toxunmuş kimi qalxarlar. Zəlikə bi ənnəhum qalu innəməl bəyu mislur riba və əhəlləlləhu'l bəyə və harramər riba fəmən cəəhum موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات Bunların belə olmaları alış-veriş də sələm kimi bir şeydir dedikləri üzündəndir. Halbuki Allah alış-verişi halal, sələm almağı isə haram etmişdir. İndi hər kəs Rəbbi tərəfindən gələn nəsihəti qəbul etməklə bu işə son qoyarsa, keçmişdə aldığı sələmlər onundur, ona bağışlanar. Onun işi Allaha aiddir. Amma yenidən sələmçiliyə qayıdanlar cəhənnəmlikdilər və orada həmşəlik qalacaqlar. Allah sələmi, sələmlə qazanılan malın bərəkətini məhv edər, sədəqələri isə artırar. Vallahu la yuhibbu kulla kaffarin ətim. İnna الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله Allah kafiri, günahkarı sevməz. İman gətirən, xeyirli işlər görən, namaz qılan, zəkat verən şəxslərin Rəbbi yanında mükafatları vardır. Onların axirətdə heç bir qorxusu yoxdur və onlar qəm-qüssə görməzlər. Ey möminlər, əgər doğrudan da iman gətirmisinizsə, Allahdan qorxub sələmdən qalan məbləğdən vaz keçin. Onu borclulardan almayın. Əgər belə etməsəz, o zaman Allaha və onun peyğəmbərinə qarşı müharibəyə girişdiyinizi bilin. وَإِن تُبْدُوا تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى فاكتبوه Yox əgər tövbə etsəniz, sərmayəniz sizindir. Beləliklə, nə siz zülm edərsiniz, nə də sizə zülm olunar. Əgər sizə borclu olan şəxs çətin vəziyyətdə olarsa, ona vəziyyəti yaxşılaşıncaya qədər möhlət verin. Əgər bilmək istəyirsinizsə, borcu ona sədəqə olaraq bağışlamağınız daha yaxşıdır. Allaha tərəf qaytarılacağınız gündən qorxun. O gün hər kəsə gördüyü əməlin əvəzi veriləcək və haqsız yerə zülm olunmayacaqdır.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 Katib gərək Allahın öyrətdiyi kimi yazmaqdan boyun qaçırmasın, yazsın. Borclu olan şəxs borcunu söyləyərək yazdırsın və Rəbbi olan Allahdan qorxaraq ondan, borcdan bir şey əskiltməsin. Əgər borclu ağılsız və zəifdirsə, yaxud söyləməyə qadir deyilsə, o zaman gərək onun vəkili ədalətlə deyib borcu yazdırsın. Öz adamlarınızdan iki kişini də şahid tutun. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله Əgər iki kişi olmazsa, razı olduğunuz bir kişi ilə iki qadının şəhadəti kifayətdir. Əgər qadınlardan biri şəhadəti unudarsa, o birisi onun yadına salsın. Şahidlər dəvət olunduqları zaman boyun qaçırmasınlar. Az və ya çox olmasına baxmayaraq, borcu öz vaxtına qədər yazmağa ərinməyin. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم Sizin bu işiniz Allah yanında daha ədalətli, Şahidlik üçün daha düzgün və şübhəyə düşməməyiniz üçün haqqa daha yaxındır. Lakin aranızda həmişə dövr edən aşkar, nağd ticarət zamanı onu yazmamağınız sizin üçün günah deyildir. Hər halda alış-veriş etdiyiniz vaxt şahid tutun. Ancaq katibə və şahidə zərər yetirilməsin. Əgər zərər yetirsəz, əlbəttə bu sizin üçün pis işdir. Vəttəqullah və yuallimukumullah Vəllahu bi kulli şeyin alim وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤْتُمِنَ أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم Allahdan qorxun. Allah sizə öyrədir. Allah bütün işləri biləndir. Səfərdə olub katib tapmasanız, girov saxlayın. Əgər bir-birinizə etibar edirsinizsə, etibar olunmuş şəxs əmanəti geri qaytarsın və Rəbbi olan Allahdan qorxsun. Şahidliyi gizlətməyin. Onu gizlədən şəxsin qəlbi günahkardır. Allah etdiyiniz əməlləri biləndir. Lillahi ma fis semawati ve ma fil ard. Ve in tubdu ma fi anfusikum au tukhfu فاتقوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون Göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı Allaha məxsusdur. Siz ürəyinizdə olanı zahirən çıxarsanız da, çıxarmasanız da, Allah ona müvafiq sizinlə haqq hesab çəkər.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 Ey Rəbbimiz, bizi bağışla, axırda sənin dərgahına qayıdacağıq. Allah hər kəsi yalnız qüvvəsi yetdiyi qədər yükləyər. Hər kəsin qazandığı yaxşı əməldə, pis əməldə özünə aiddir. Möminlər deyirlər: Ey Rəbbimiz, bəzi tapşırıqlarını unutduqda və ya yanıldıqda bizi cəzalandırma. Rabbana ve la tahmil aleyna isran kema hamaltehu alellezine min qablina. Rabbana ve la tuhammilna ma la taqata lana bih. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Ey Rəbbimiz, bizdən əvvəlkiləri yüklədiyin kimi bizi ağır yükləmə. Ey Rəbbimiz, gücümüz çatmayan şeyi bizə yükləyib daşıtdırma. Bizi əhv edib, bağışla, bizə rəhm et. Sən bizim ixtiyar sahibimizsən. Kafirlərə qələbə çalmaqda bizə kömək et.